Sozial gaia egun, departamentoak zari murrizketen salatzeko sozial arriskoan izeneko kolektiboa osatu dute langile sozial eta gizarteratze lanetan ari diren profesionalek eguerdiuntan piknik partekatu baterean tolatua dute departamentuko kontseiloaren aitzinean, baiona kipian eh, eguerditan beraz kolektiboko bikide gurekin ditugu goizuntan eh, Gladys Vosia, animatzaile sozialazira eta Kristian Monezu ezitzailea egunan zuedi. Egunan. Egunan. Lehenik e, kolektiboa zimintzatzeko, berria baita. Uh, publiko eta privatuko langileak ziste? Bai, bai. dena. Uh, bai, langile sozialak uh, gira, publikotik edo privatutik. Uh, guti gora bera irurogoi eta mar langile uh, gira gaur egun. Baina kolektiboa euh, biziki berria da, euh, bakarrik bi haste euh, baditu, orain, eta parte hartzaileak ez dira etortzen uh, elkarte baten edo instituzio baten izenean, bainan militante gisa, profesionalak gisa. Sindikaten bidez elgar ezagutu duzue, Christian Uh, bai, ezagutzen ditugu, euh, batzuk euh, sindikata euh, um, partzia hartzen dugu, eta, wala, voilà. Eta beraz, osatzeko, eh, aski berria dela, uh, beraz, bihaste. Bez, nola osatu duzue kolektibo hori? Be, mm, osatu, osatu zen eh, ba, lasaiki, uh, lasaiki, erran nahi dut fite, baina uh, telefonoz eta bilkura batzu kantolatu uh, ditugu eta diendea uh, itzorduan zen. Eta emeki emeki, asmatu dugu ekintza, ekintza bat gaurko ekintza. Eta eta eta voilà, eta aligira eh, eraikitzen kolektibo hori eh, pixkanaka pixkanaka. Elgar ezagutzeko, elgar ezagutzen zinuten, baina xare horren osatzeko, eh, zen nola bazinakiten zentro guziak deitu dituzue, zen artian, edo jadanik batek bestia ezagutzen zuen, eta piskatu, hola puliki-puliki osatu da? Bai arlo sozialan harremanak euh, baditugu euh, el karekin et beraz uh, emeki emeki euh, telefono, sedo mailes, gogortu Departamentoaren eh, eskumenak edo kompetentziak kipitzen eh, ari dira, ala ere soziala eta garraioak ditu, oraino eskuetan, eh, hori dira bere egin kizun nagusiak. Sozial politika salatzen duzue, Christian Mone, guneroko lanean, nun dira mugizketak? Dira, ez nola segitzen alko dugu, dugun lana, nola laguntzen alko dugu euh, euh, en fait, euh, nola pentsatuko dugu uh, ba, lantokian, lana, eta nola izanen dira gure lan bandintzak ere bai. ilustratzeko lanpostuak galtzen direla, ez dira jaberitzen, do beharra haundiago eta baliabideak tipiago? Euh, en fait, gure egoera desberdina da, en fait, tokian, euh, gure gure enpresetan, euh, egoera ez da, berdina. baina ikusten dugu... lanetik uh, bidalzeak badira, Voilà, Pishkanaka, Kamporatik. Euh, Pishkanaka, Pishkanaka, euh, e- Eshtendira, et à. Voilà, Esdugu, voilà, Bigirat Sendugu, et à. Voilà, euh, Collectivoa, Importanteada. Euh, ez dakit nola euh, pour réagir. Voilà. Mm. Zure lanean animatzeile soziala zirela horietarazten dugu Gladiz Bosez, zuk nola senditu duzu uh, murrizketa hori? Alors ni animatzaile soziala nintzen, zenta departamenduak erabaki euh, euh, du uh, toki bat estea, uh, justu uh, urtearen uh, astapenean, LRA deitzen uh, dena, lieu rencontre accompagnement, beras euh, nerelana lana ben, RSA duten, uh, duten diendea uh, laguntzea, eta orain leku horiek amabi uh, département departamenduan et euh, Dila. beraz uh, eh, nilaster uh, eh, eh, komporatze ekonomiko bat ukanen, uh, ukanen dut eta momentukot ez da fitxik uh, publikoa publikoa horrentzat. Mm, eta eleja horiek uh, estean, beraz lana galtzen duzu, lagunduak ziste ondotik beste zerbaiten atxemaitiko edo hola usen zaituztete? Ez gero elkarte bakoitzak uh, egiten du bere, bere eta badakigu orain uh, elkarte hainitz, uh, hainitzen eh, barnean, uh, be, kompore, komporak eta ekonomikoak uh, izanen direra edo badirera uh, diadanik, eta lankide batzuk uh, berriz uh, lanpostu bat atsemanen dutela barnean, baina guti. Egan dugu, uh, boskatzen zirela horrekonduak, badira murrizketak, sozial mailan, pentsatzeko da berriz ez direla emendatuz joanen diru laguntzak, Eh, zer espero duzue eh, haute uh, txinganik, Gladiz Bose? Ba, egia iran ez dugu espero eh, handirik, baina nahi genuke keinu bat departamentuaren aldetik uh, erakusteko ez, duela abandonatzen gure publikoa eta sozial arloa orokorki. Eta departamentuko uh, kontseilua errandu uh, euh, asmatu uh, biharko elkartasunak. Eta nola asmatu, nola uh, diru laguntza kentze euh, kenduz edo, voilà. bat gaur uh, errain nahi dugu euh, katearen mailabat gira. Eta, voilà, hemen gira, mintzatu behar dugu gore lana. Euh, eta elkar izan bihar gira uh, uh, publiko uh, pre, prekaritatea prekaritatea jende eta voilà, bon, espero dut hainit izan girela mhm. Olako sozial eh, murrizketak departamentu honen berezitasuna dira edo berbada mm, zabalagoa da eta frantzia mailan eh, denetan apaltzen ari dira edo ontan azkarrego da Egia erran zabal, zabalagoa euh, da, uh, nahi dugu ere uh, Frantzia mailan murrizketak uh, badira, uh, baina soziala departamenduaren kompetentzia da. Eta kompetentzia nagusia, beraz nire ustez, auk, eh, erabaki politikoa da. Uh, eh, departamenduak erabakitzen du eh, turismoan bere lehentasuna uh, emaitea eta ez sozial uh, Da mm, erabaki politiko bat nire ustez. Aipatzen ginoen eh, duela urte astapenean, LRA-tik dintzen Marie-Christine Sanzbero, peio durutidekin, salatzen zuten LRA ipatu duzu, lio de rencontrean kompainoman, eh, ez dutela laguntzaidik eh, gehiago ukanen, eta hori egina zela nunbait jende batzuek duintasuna berriz eskuratzeko, zela baita ezpada uh, asistana delakoa, baina zinez jende horiek duintasuna lan munduan, gero konfientzia okaiteko benen baintan eta lan baten atxemeiteko, eta erreiten zaukuten ere, be, ari zela prekaritatean ziren jenden profila edo zoin nor nahiri gertatzen altzaio o kamiamien orta zoartu ziste behar da gehiago zure lanian eh, uh, Gladiz Bose? Bai, profilak biziki desberdinak euh, dira, profilak uh, prekaritatean den euh, diendea, da zu, da ni, edo, edo zain euh, pertsona, unkitzen, unkitua izaitena alda, prekaritatea rekin uh, beraz, um, momentu batez, uh, behar dugu laguntza pixka bat xutik beriz uh, izaiteko, eta, eta laguntza hori hori, uh, euh, duzu, be, uh, tresna batekin edo pertsona uh, batzuekin, eta, voilà, eta tresnarik gabe biziki zaila da uh, berriz xutik uh, ezartzeko. Ezitzaile munduan, aldaketak, ba egan duzu, eh, diru laguntza gutiago, kanporatziak bazirela, nun eh, beste kambiamenak zoin izan dira, Christian Mone ezitzaile zirelaik. Nik pentsan zen dut, eh, euh, pour... Ahaletan bai, En fait, bah, des desberdinak dira, est un Gorilana euh, et du coup, zaila euh, hein. bah, y ikustea, baina biziki importantea da, uh, lotuak egiten ditugu, eta esbaldi importantea da. Eta ez baldin bada loturik, zenbat balio du gure, uh, gure gizarteari, zenbat balio du da uh, eh, zaila da er, erraitea zenbat balio du. Baina ez baldin, ez baldin bad, ezin baldin badugu egin gure lana, zenbat balio du eh, gizarteari. Mm voilà ez dakit, eh, voilà. Bai, bai. Bai. Gizartean duzuen uh, eh, importanta dela bai, eta loturen bai, atxikitzeko. Eta bizidira gurekin eh, badute apartamendu bat edo eta wala, dirua badute piskat eta bizidira gurekin. Eta nola egiten dute gero karrikan izanen gira, ez Sozial eh, arriskoan eh, kolektiboak, beraz, deitzen du piknik eh, partekatu batetarat, beraz, eguna nola antolatuko duzue Gladiz Bose? Beraz, eh, eguerditik eh, goiti biak arte, piknika eh, handi bat ginen dugu kontseilu orokorraren aintzinean, baionan. Beraz, piknika militante bat, partekatua eta, eta elkaratze bat. Eta gero, biak eta erditan, biltzar nagusia, sozial biltzar nagusia, baionako lan burtsan, santu espiritun, eta beraz, euh, denak gomitatiak euh, dira, euh, gurekin etortzeko, bere iritzia imaiteko, eta, eta kolektiboa eraikitzeko. Elkarte bat da, kolektiboa? Momentu kotzez. Ah biltzak nagusia, ara, lehenbizikoa eginen duzu <clears throat> Bai. Uh, eh, sindikatuen ganik, labek sustengatzen du, eh, sustengu osuek hartzen duen, beste sindikatuek ere deitzen dute? CGTek ere bai. CGTek eta labek? Bai. bai. Beraz, itzordua egorditik goiti, gordita biak artean, eh? eginen bai. dela piknik uh, eta gero, beraz, bai honetipitik, lanboltsarat uh, joan entziste. <gasps> Eskertuko zeituztegu, uh, zuen kolektiboaren berri emanik, Gladys Bose eta Christian Mone. Mil esker,